عليم صدق الله العلي العظيم सूरत नूर पढ़ूं पिया अलहमदिल्ला ऐं सूरत आयात पढ़ीसूं टीं एकटीं जेका वॾी आयत हुई ऐं ॿटीं आयत जेका थोरी मुख़्तसिर आहे हाणे टे आया तूं पढ़ियूंसीं हिन खां अॻु में एकटीह टी आयत जेका हुई कुल्ल मोमिनीन इहा मिन अफ़सार मोमिननि खे चओ मोमिननि मर्दनि खे चओ त पंहिंजूं अखियूं हेठि कनि झुकाइनि अखियूं वया फज़ू फ्रूज हुउमि ऐं पंहिंजे उहो घर जी हिफ़ाज़त कनि यानी इफ़त ऐं इस्मत जो लिहाज़ु कनि ज़नाकारी न कनि मतिलबु त हुन मजिब इहा ॻाल्हि इहा थी वञे या फज़ू फ्रूज माना ज़ालिक़सकाल चङो आहे तव्हां लाइ भलो आहे सुठो आहे पाक आहे हिन खां अॻु में अलाह ताला फ़ो असक लखुम फर्ज़ू जेकॾहिं चइजे तव्हांखे त की इनज फर्ज़ असकाल भलो आहे हिन खां अॻु में अलाह ज़ालिख ख़ैरु <clears throat> लातलूतनुमा तस्ता निसू वलाह ज़ालिखुम ख़ैरु इहो तव्हां लाइ सुठो आहे خير لكم पोइ हुनखां पोइ फ़र्माईं तालिख असका लखुम हमे सां हिते हाणे फ़रमायो ता लिख असका असका लुम वरी फरमाईं असका लहोम हुननि जे लाइ इहो सुठो आहे हुन जे लाइ भलो आहे पाक आहे हुन खां पोइ वरी सूरत अहताब में इहो तव्हांजे लाइ तहर आहे पाक आहे त मतिलबु त इहो पाकाई जेका आहे त तहारत जेका आहे मतिलबु त जिस्म जी ख़्याल जी हिकिड़ो जिस्म जी फिज़िकल जेका क्लीनलीनेस आहे हाइजीनिक नेस जेका आहे प्यूरिफिकेशन प्यू प्यूरी <laughs> पंहिंजो चवंदा आहिनि जेको त <clears throat> ईमान जो अधु जुज़ो आहे पंहिंजो सफ़ाई पाकाई पाकाई जेका जिस्मानी उहा ऐं पर रुहानी जेका सलमे सां थिए थी ऐं मतिलबु त अलाह ताला जे तौहीद जे रिसालत जे ख़्याल वग़ैरह सां आख़िर थिए उहा जेका थिए थी त हाणे हीअ जेका अज़का ऐं मतिलबु त तहर हिन जो रुगो एतिरो फ़र्क़ु आहे ख़ैरु इहे स टई लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया हाणे फरमाए थो इन ला ख़बीरुनि बीमार यस नव जेको तव्हां करियो था जेको ठाहियो था जोड़ियो था जेको मैन्युफैक्चर करियो था जेको सनहतकारी करियो था सघनि तव्हां वरी इंडस्ट्रियल जेके सभई माना सनहत मज़ा निकिरनि थियूं त सभु अलाह ताला ॼाणे थो सभु हिकु ॻाल्हियूं ठाहियो था जोड़ियो था कूड़ था कयो आहे जेको सच था चओ सभु अलाह ठाहे थो जोड़ियो जेको कयो था सो अलाह सभु ॼाणे थो हा उन खां पोइ हाणे जेका जेका वॾी आहे कुल्ल मोमिनाथ मोमिनन मोमिन औरतुनि खे चओ मोमिनाथ <clears throat> हाणे हिन में अहकामात घणा आहिनि जिजा आहिनि अलहमला ऐं पोइ हिन खे वधीक तफ़सील सां ॾिसूं था हिन मंझि त हिन में सतहतरि तकरीबन हू घणा लफ़्ज़ या केतिरा एतिरा मतिलबु त हुन खां वधीक घटि जंहिं नमूने सां तव्हां ॻणियो था अव अव अव अलॻि अलॻि करे ॻणींदो या व व व अलॻि करे ॻणींदो या लफ़्ज़ सां गॾे ॻणींदो वग़ैरह पोइ मतिलबु फ़र्क़ु पवंदो केतिरा लफ़्ज़ आहिनि पर हाले काफ़ी वॾा घणी वॾी आयात आहे इहा न मिन पहिरीं त इहा ॻाल्हि त पंहिंजूं अखियूं झुक आहिनि ईअं न तकीनियूं वतनि जिते किथे त तारीनियूं वरितनि तारीनियूं वरितनि मुंहिंजो की होल मुंहिंजा निहारींदियूं वतनि मुंहिंजो त इहो इहो त पहिरीं यादि अबसार हिन बसर बसर सॼी जेका फितनूं हिन अखियुनि खां थो शुरू थिए हाणे अंधो माण्हू जेको आहे सो बि फिते में पइजी सघे थो जंहिंखे अखियूं आहिनि ई कोन वीचार खे पर हाणे उहो बि जॾहिं बलूगत जे ज़माने में ईंदो त पोइ वॼाईंदो हेॾां होॾां पोइ हुनजी बि शादी वादी करे कचिरणु खपे न त पोइ उछाई में पवंदो पर हाणे जेको माण्हू ॾिसे थो अखियुनि सां त हाणे पोइ हुसन जेको आहे अपोज़िट सेक्स जो अट्रेक्ट करे थो जेको आहे त उहो ॼण ईअं थो थिए त इन में पोइ सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ओघड़ में अची थियूं वञनि इंसानु अॻु में मर्द जेको आहे असां घणो करे मथो असां वटि ओघाड़ो करे हलणु जेको आहे सो हिकिड़ो मेणो हुयो तानो हुयो ऐं हिकिड़ी पिट हुई ॼण हिकु पिटी सम्झी वेंदी हुई ऐं हिकिड़ो तमामु चवंदो गंदो माण्हू जेको आहे तमामु थर्ड क्लास माण्हू जेको छा चइबो आहे पंहिंजो रोल पिनो जेको माण्हू ऐं बुछड़ो माण्हू उहो जेको आहे मथो ॻाढ़ो करे पंहिंजे इलाइक़े में ईंदो या गुगढ़ में किथां तव्हां पाड़े में छा किथां लंघंदो मथो ॻाढ़ो करे तोखे पादर हणंदा माण्हू अहिड़ो ज़मानो हो मतिलबु पर उहो अंग्रेज़ जेको अची असांखे हाणे अहिड़ो छा चइबो आहे त मॉर्डनाइज़ कराए छॾियो आहे जो हाणे असीं मथे उघाड़े निमाज़ था पढ़ूं हीअ था करियूं हू थियूं करियूं पोइ वरी जेको असां सबबु जेको ॼाणायूं था सो इहो त सही जॾहिं हज ते थो वञिजे त पोइ हैराम जी सूरत मथो उघाड़ो आहे भई उहो मथे उघाड़ो हज जे करे थो वञिजे वरी जॾहिं कफ़न पाइबो जॾहिं कबर में त पोइ बि मथो उघाड़ो हूंदो पर हाणे रोज़मरह जॾहिं ताईं उथो था वियो था माण्हुनि जे अॻियां पोइ हज़ इन उनमां तव्हांखे मथो ढके खणणु खपे पोइ हाणे चयो त हज़रत असां पुछियो पंहिंजो पुछियो छा बसि पाण ॿुधायूं वीचारा इहूदी जेके आहिनि से चवंदासीं मथो था ढकियूं इन करे हीअ जेका टोपड़ी आहे पाईंदा जेका या हाणे पाईंदा अॻे कोन अॻे वॾी टोपी पाईंदा पाण वांगुरु वॾियूं मतिलबु जहिड़ियूं ॿियूं ॿियनि वांगुरु मथो ढकींदा हुआ हाणे यार नंढड़ी जेका पित हिकिड़ी विझी था छॾनि इहो वरी अलाए असांखां सिखिया आहिनि की अलाए असां जूं औरतूं उन्हनि खां सिखियूं आहिनि इहो जेको रओ जेको विझंदियूं आहिनि जो रओ ॿिए सां आहे बि कोन्हे बि छा मतिलबु इहो कहिड़ो रओ आहे हाणे उहो वरी मथे ते जॾहिं बांग ईंदी तंहिं वक़्तु वरी उहो रओ पाईंदियूं वरी ॿांघ जे वक़्तु थियूं रओ पाओ अला हूअं कोन्हे छा बांग खां वक़्तु अॻु में कोन्हे जो रओ पाओ थियूं त पोइ सॼो वक़्तु रओ पायो भला पोइ ॿाघ जे वक़्तु वीचारियूं इहो अदब कनि थियूं इहो बि भला ठीकु आहे पोइ छा कजे जॾहिं मुसीबत कंहिं क़ौम ते अचे थी त पोइ हाणे एतिरो बि वरी चङा ई आहे हुनमें जो वेचारियूं पाकिस्तान में बांग ईंदी आहे मथे ढकण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि औरतूं मर्द मथे जो वेठा हूंदा मिड़ी ख़ैरु आहे निमाज़ार किथे किथे बि में चवणु बाबा मथे जो हितां निकिरी वञे जो असांजे वटि न पढ़े पर ईअं कनि था किथे किथे हाणे पोइ अलमदुला चङो आहे या न आहे पर हाणे जिते किथे मस्जिद अधु अधु मां ॻाणींदो आहियां कंहिं कंहिं महिल ॾिसां केतिरा बि टोपी पाए आहिनि केतिरा मथे आहिनि त थो हाणे असी परसेंट मथे हूंदा आहिनि ऐं पाण पाण सिखा मथे घणो करे नवे परसेंट थी सघंदो ऐं ॾह परसेंट या पंज परसेंट जेके आहिनि से मथे ढकियल हूंदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जो हाणे असांजो थी वियो हलियो त इहो असां सां असरु कयो आहे जेको आहे पंहिंजे हिननि छा चइबो आहे मॉडनाइज़ मॉडनी मॉडनाइज़ेशन वारे मामले बरहाल पहिरीं फरमाईं त औरतुनि खे खपे त पंहिंजूं अखियूं ढकनि अखियूं झुकियूं कनि झकियूं ढके न वेहनि पर झकियूं झुकाए हिन मतिलबु त तारी न माण्हुनि खे ॿियो इहा फाज़त न फुरो जहान न जेके पंहिंजे ओघर जी हिफ़ाज़त कनि ओघर जी हिफ़ाज़त कनि माना जनाकारी जो तवजो ख़्यालु न कनि या होॾां ई ख़्यालु न कनि त हिफ़त ऐं इस्मत पंहिंजी जो ख़्यालु कनि हिन करे रसोल्ला फरमायो त हीअ सूरत जेका आहे सभु माण्हू पंहिंजनि खे औरतुनि खे पढ़ायो ऐं पंहिंजे चङी तरह सां इहा हज़रत आयशा रज़ी अलाह खां रिवायत रसला सम फरमायो त ला त निसा अल गौरफ़ यानी हुननि खे हरूभरु अहिड़ो चङाई लक्ज़रीअस लाइफ रहण ते मतिलबु त न नहेरायो औरतुनि खे पंहिंजे खे वला वलात किताब ऐं लिख पढ़ जे मामले में हुननि खे हेॾां होॾां मतिलबु त कैलीग्राफी ऐं पेंटिंग ऐं जंहिं जंहिंमें मतिलबु त माण्हू जी बुछड़ाईअ जो ख़्यालु ज़हन में अचे उहे त तव्हां हुननि खे न सेखारियो हिजाल ऐं हिजाल हिजाल हुनखे पाण ते लाज़मी कनि मतिलबु त छिन छिन फिणक फिणक पंहिंजो चड़ी चूड़ियुनि जी झनकार पई थिए ऐं पंहिंजो हेठि पाज़िब पई आहे पेरनि में जेका छक छक छिन छिन छिन छिन लॻी पई आहे मतिलबु त अहिड़ो न हुजनि जो हुननि खे हिरायो त बसि उथनि वेहनि त बसि हुन मज़ा हुबकार पई अचे भई ख़ुशबू पई अचे हुन मज़ा हिजाल हिजाल में थियो वञे पंहिंजो पाज़िब वग़ैरह अहिड़ी क़िस्म जी शयूं जेके औरत चू चूड़ियूं हूंदियूं हथनि पार लछण खिछण की जेके ठिक हूंदियूं आहिनि लछा जूं चूड़ियूं त उथंदियूं वेहंदियूं कंदियूं उछिन किछिन लॻी पई वेंदी त माण्हुनि जो तवजो ॾांहुं मर्द जो वेंदो त भई छा थियूं कनि उहा अलिम हुनल मगज़ु मग्ज़ु ऐं उहो हथ जेको आहे पंहिंजो पीअण पीअण जो या पंहिंजो सिबण जो या पंहिंजो कतण जो या भोअण जो इहे जेके हथु मतिलबु जंहिंसां माण्हू मसरूफ़ रहे औरत जेका पंहिंजे ढेरो आहे या पंहिंजो कतण जो वग़ैरह वग़ैरह इहो अॻे हुआ हाणे त उहे सभई शयूं मिलनि थियूं दुकाननि तां इन करे माण्हू वठी थो अचे पर इन करे औरत खे वरी पंहिंजो सेखारिजे भई जेके घर जूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे पचाइणु सिबणु इहे उहे ॻाल्हियूं त मतिलबु त उहे माण्हू खे अचनि थियूं त उहो सुठो आहे उनमें मसरूफ़ रहनि या पढ़णु लिखणु क़ुर इहे उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ सुठियूं आहिनि उहा अलमु सूरत नूर सूरत नूर हुनखे पढ़ायो आहे जेका सूरत आहे असीं पढ़ूं पिया पोइ हाणे ऐं पंहिंजी ज़ीनत पधरी न कनि पधरी कनि ज़ीनत हु हुनजी ज़ीनतीन कहिड़ी आहे साईं पंहिंजो छा चइबो आहे लिपस्टिक लॻी पिया आहे फलाणो जेको अलाए छा चवां हाणे मुंहिंजो हणनि सुरमे जे बदिरां पंहिंजो छा चइबो आहे हुनखे उहो साईं अखियुनि खे वरी अखियुनि भौर हथरादू जेके पिंबड़ जेके हेॾा वारा उहे असली जेके पिंबड़ अलाह साईं ॾिना इहे जेके मथे इहे कटराए न वञी वरी हिकिड़ा ॿिया हथरादू वठी अचनि दुकान तां उहे वरी विझनि वरी पंहिंजो नह जेके अलाह ताला जो हुकुम आहे त नह पंहिंजा कटियो त हू वरी नह जेके हेॾा वॾा छॾे ॾियनि हुन मिटी भरी पई आहे मेण सां अलाह ताला जी हज़रत इब्राहिम अल जी सनत जे ख़िलाफ़ु हज़रत रसूल सलाह जी सिनत ते ख़लाउ हेॾा वॾा नह भेण सां पोइ आऊं चवंदो आहियां भई छा थियूं कनि भेण सां हिननि सां भले मुड़ुसनि खे अखियूं थियूं कढनि हुन जूं की उन्हनि खे छा थियूं कनि को हुनखे मुड़ुसनि खे मज़ो थो अचे अलाए ख़बर न आहे कहिड़ो मतिलबु त छा आहे हेॾा वॾा न तव्हां मुस्लमान मोमिन थी करे हज़रत रसूल पाक सलाह सम्झो उमत सॾाईंदे ऐं पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जे दीन ते सर पाण खे सॾाईंदे तव्हां हेॾा न हथियो रखो भला इहो मुसीबत या किथां तव्हांखे हथ आई आहे काफ़र जो ॾिसां थो त उहे बि असीं औरतूं उहे बि हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐं वांदो उहे जेके ॿियूं आहिनि अंग्रेज़ारियूं बि हिन सां आहिनि खणी कहिड़ियूं बि काफ़र अहिड़ियूं वॾा न ऐं हुनखे कोन्ह थो ॾिसां पर इहे जेके पंहिंजा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हीअ जेके माण्हू आहिनि कारा कुमेत इन्हनि खे वधीक बि सां या बुछड़ाई जेका आहे कुफर जी जेका पकड़ी पकड़ी वई आहे ज़ीनत हुन जीनत बि ॿियो ज़ीनत कहिड़ी मतिलबु हार पाइबो कबो हू कबो पंहिंजो कननि मझी वालियूं कीअं फलाण हीअ ठीकु आहे हाणे उहो पप्पा आहिनि औरत जो कमु आहे मर्द जो कमु कोन्हे त हे हार सिंगार वेही करे पर पोइ अलाह ताला हिते फरमाए थो हुकुम ॾिए थो वला युगदीन ज़ीनत हुन इलाह मां मिन हा सवाइ उनजी जेको थियो मतिलबु त हाणे हिकिड़ी माई आहे वीचारी वञे पई शादी ते उहो भुलो पाए वेठी आहे की नथ पाए वेठी आहे हाणे त ला नथूं कपाए तमामु ॾुखियो आहे हेॾो वॾी नथ आहे माना हेॾी ॻरी कीअं कन त हिन वञा हलियो वेंदो हेठि बरहाल पोइ हाणे अञा बि ठाराइनि थियूं वीचारियूं सोन जूं सोन हेॾो महांगो लॻो पियो आहे माण्हू खे वठण ई तकलीफ़ आहे वॾी बरहाल चई नथो हुन इलाह मां मिन हा वल पोइ फरमाईं त वल यादरीब न बेखो मोरे हिन ऐं पंहिंजो खमर पंहिंजो ख़मर जेको आहे चादर जेका आहे सा हेठि पंहिंजी ढकीनि यानी सीने ते चादर रखनि मथे ते चादर आहे मतिलबु त वारनि ते चादर हुजे चादर में गंदी चइजे हाणे रओ जेको आहे रओ अञा सन्हड़ो थो थिए गंदी जेका आहे त थुल्ही थी थिए मतिलबु त अहिड़े नमूने सां चादर जेका ज़ज़बा हाणे जेका इस्तेमालु था कनि पंहिंजा ईरानी या ॿिया ई कारी चादर मातमी माण्हू ॼण अचे पियो परियां खां त हाणे इहो ज़रूरी कोन्हे चादर कारी हुजे भले की अची हुजे की पंहिंजूं गंदियूं वीचारियूं थींदियूं हुयूं छीट जूं हिन जूं हुन जूं अलाए छा चइबो आहे हुनखे अहिड़ी के का बि का बि गंदी हुजे जेका मुंहिंजो हरू भरू अट्रेक्टिव न हुजे जो पर मर्द जेको आहे अट्रेक्शन ते भॻो अचे पर माण्हू चवंदो फलाणो माण्हू अहिड़ो आहे माना जो गंदी लखी छॾ पंहिंजे लोड़े ते त भॼी वञी पहुचंदो हुते चवंदो की माई वेठी आहे ऐं वञा हुन वटि अहिड़े क़िस्म जा मतिलबु त इहा हिकिड़ी अट्रेक्शन न कराइजे मर्दनि जे लाइ औरतुनि खे मतिलबु त इहो लिहाज़ु रखणु खपे त भई छा छा थी आऊं करियां जो सॼी दुनिया खे वेठी आऊं पंहिंजो ॾेखारियां पर हिते अलाह तलाफ खोमरे आहिनि ऐं इहो साॻी हुकुम जेको आहे त पंहिंजो सीने ते या पंहिंजे जिस्म ते या चादर ढकणु या पंहिंजो गंदी ढकणु या छा चइबो आहे हुनखे उहो करणु जेको आहे सो सूरत अहज़ाब में आयो आहे सूरत अहज़ाब में अलाह ताला फ़रमाए थो सूरत अहज़ाब अॻ थी आहे पंहिंजे हिन सूरत नूर खां आयो आहे हज़रत रसूल पाक सलाहु खे हुकुम थियो आहे त पंहिंजे औरतुनि खे या नबी कुल्ले अज़वा जी तुंहिंजे औरत तुंहिंजे ज़ालुनि खे चओ हीअ नबी पाक सलाहु आलिक वसलम पंहिंजे ज़ालुनि खे चओ ज़ालुनि खे चओ थी ख ऐं तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ घणियूं धीअरूं हज़ूर पाक सलाहु आल वसलम जूं चार धीअरूं तुंहिंजो रुक़ैया कुलसुम ज़ैनब फातिमा रज़ी अलाह तालमा अजमाइन अल अलाह हुन खे बरकत ॾे हुन ते रहमत मोकिले उन्हनि ते सलाम मोकिले सभिनी ते हाणे अलाह ताला चए थो त बनाया थी की तुंहिंजूं धीअरूं सॻियूं धीअरूं जेके तुंहिंजियूं आहिनि उहे पोइ हाणे ॿिया हिकिड़ा माण्हू आहिनि चवंदा बसि हिकिड़ी हुनजी धीउ हुई हू ॿियूं त ला के भई ईअं रसूल पाक सलाह ते बोहतान था रखो त हू धीअरूं हुन जूं कोन हुयूं कंहिं ॿिए जूं हुयूं लाहौल वारा कुवत इलाह बिलाह हलियूं हाणे मतिलबु इहे मसाला पैदा थींदा था वञनि हुनखे माण्हू रोकण जी कोशिशि कनि बरहाल चए थो अलाह ताला कुले अज़वाज के तुंहिंजे ज़ारुनि खे चओ ऐं तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ ऐं मोमिननि जे औरतुनि खे चओ निसाहनि खे निसाब निसाम सभु अची विया ज़ाल बि अची थी वञे माउ बि अची थी वञे धीउ बि अची थी वञे पंहिंजो भेण बि अची थी वञे पंहिंजो ॿियूं औरतूं जेके मोमिन मोमिननि जे औरतुनि खे चओ मोमिननि जे ज़ाल ज़ालूं माना ज़ाल जेका मुड़ुस जी हुजे उहा उन खां वधीक जेका बीमार आहे फलाणी हिकिड़ी ज़ाल पई वई हिकिड़ी ज़ाल माना औरत पई पई औरत जंहिंखे थो चइजे उहा पियो वई हिकिड़ी फीमेल पियो वई अंग्रेजी में चइजे वूमन पियो वई त मतिलबु अहिड़े नमूने सां निसा अल मोमिन मोमिन जे औरतुनि खे चओ त छा कनि युदनीन हिन मिन जला त हेठि लड़काइनि पंहिंजूं चादरूं पंहिंजूं इहो पाण ते जला बी बि हिन पंहिंजो युद्धनीन अलह हिन हेठि लड़काइनि भई पंहिंजे पाण ते मिन जला बी बि हिन जला बीब पंहिंजे हुन ते ढक हिटकनि ज़ालिक अदना ऐं इहो रफ़ न फला इहो ज़ैन इहो सुठो आहे वेझो आहे हिन जे लाइ त जीअं माण्हू सुञाणनि त हीअ शरीफ़ औरत आहे मुस्लमान औरत आहे मोमिन औरत आहे हिनखे छेड़छाड़ न आहे करणी छो जो जेके औरतूं इहे न ढकींदियूं हुयूं उन्हनि खे सम्झो वेंदो त हीअ पंहिंजी चकलाइण आहे हीअ पंहिंजी फलाइण आहे पंहिंजो हिनखे कबो थी हली ईंदी त इन करे तव्हांखे त यूज़ीन आज़ियत न ॾियनि माल माण्हू तव्हां तव्हांखे पुछा न कनि त ईंदी आहे मूंसां गॾिजी त हलंदीअ उहो मतिलबु ईअं न चवनि इहो हिकिड़ो मतिलबु तरीक़ो ऐं हिन में असांजे सोसाइटी में बाक़ी जेके अहिड़ा जेके हार सिंगार कंदियूं हुयूं से उहो चकले जूं औरतूं कंदियूं हुयूं जेके बुछड़ाई वारियूं पोइ पोइ वरी फिल्मनि में जीअं जेको आम जाम थी हलियो त उहे ज़ारा जे उहे औरतूं उन वक़्तु जेके हुयूं से फिल्म स्टारूं इहे फलाणियूं टीरियूं मटीरियूं उहे अहिड़ियूं हुयूं उन मज़े सोसाइटी मां निकितियूं पोइ असांजी सोसाइटी हुनखे क़बूलु करे वरितो पर असांजे पंहिंजे घरनि में हाणे जेके आहिनि उहे साॻियूं अहिड़े क़िस्म जो लिबास ऐं अहिड़े क़िस्म जो नमूनो अहिड़ो क़िस्म जो उहो जेको थी वियो हलियो जेको हुननि वटि असल में जेको बुछड़ियुनि औरतुनि वटि हुओ सो आम शरीफ़ औरतुनि जे घरनि में थी हलियो हुते फरमाइज़ वकान अलाह ग़फ़ूर रहीम अलाह ताला बख़्शण वारो आहे हीअ सूरत अहज़ाब जी आहे उणहठि आयत था मोटूं पंहिंजी सूरत नूर ते अलाह ताला उते फ़रमाए थोरी वले बि न बे अला जी हिन पंहिंजे जेबनि ते पंहिंजे जेबनि मां पंहिंजो सीनू पंहिंजे छाती ते पंहिंजे मथां हाणे असां वटि औरतूं ऐं ॾिसां थो पंहिंजो असांजूं पंहिंजूं जेके आहिनि मुस्लमान औरतूं मोमिन औरतूं मतिलबु गर्दन हे की त अकली विझ ताईं ख़ाली लॻी पई आहे उघाड़ी लॻी पई आहे पुठियां जेके आहिनि पोयां गर्दन उघाड़ी लॻी पई आहे जीअं अॻे गज पाईंदियूं मायूं हाणे मतिलबु त उहो साॻी पुछाई जी जेका जाहिलियत जी जेको तरीक़ो आहे जेको उघाड़प जो तरीक़ो आहे उहो बि सभु कुम अख़्तियार खणी थियूं अचनि ऐं पंहिंजो हल मुजा साईं भला युबदीन ज़ीन त हुन हाणे वरी उहो लफ़्ज़ फ़रमाईं त सवाइ फलाणनि माण्हुनि जे मतिलबु त हुन माण्हुनि जे आॾो तव्हां पंहिंजी ज़ीनत भले पधी करे सघो जेको पाण खे ठाहक करियो थियूं पाण खे सिंगारियो थियूं सभु करियो थियूं पंहिंजे मुड़ुसनि जे लाइ त मुड़ुसनि खे वणूं की तव्हां चाहियो त सॼी दुनिया खे वणियूं ॿिया सॼी दुनिया जा मर्द जेके आहिनि असांखे ॾिसनि न पर ॿिया माण्हू घर जा तव्हांजा भाती जेके आहिनि हीअ फलाणा फलाणा माण्हू हुनजा नाला हिते अलाह ताला ॾिना आहिनि त कहिड़नि माण्हुनि जे आॾो तव्हां इहो सिंगार पंहिंजो पधिरो करे सघो थियूं कहिड़ा आहिनि भला युबदीन जीनत हुन इलाह ले हिन सवाइ उन्हनि जे मुड़ुसनि जे बूलथ भूल भूल जेको आहे मुड़ुसु आहे माण्हू उन औरत जो सो हुनजो उन्हनि जो उन्हनि औरतुनि जा मुड़ुसु औ आबाए हिन या संदुनि पीअर पीअर माना औरत जा पीउ यानी सम्झो पंहिंजो पंहिंजो जेको पीउ औरतुनि जो पीउ हुजे उहे उनजे भले माण्हू करे सिंगारो मरम आहे उहो ॾिसे थो हुन ख़ैरु आहे औ आबाए हिन या या सदन सहुरा जेके औरतुनि जा सहुरा आहिनि यानी सदियुनि मुड़ुसनि जा पीअर उहे जेके आहिनि पीअर पीअर जी माना पीउ बि थींदो ॾाॾो बि थींदो पर ॾाॾो बि थींदो सभई मथे जेके रिलेशनशिप आहिनि उहे सभई उन में अॼु में अची विया पीअरनि में अची विया पीअर मां त मुंहिंजो पीउ ऐं हुनजो ॾाॾो ऐं पर ॾाॾो ऐं भले पड़ पड़ पड़ ॾाॾो पुट तड़ ॾाॾो भले हिकु पंज सत नसुल जेकॾहिं अञा जहिड़ा हुजनि अलाह ताला उन्हनि खे अञा रखियो हुजे उमिरि वॾी ॾिनी हुजे त भले उहो मतिलबु तूं हुन में शामिलु आहे जो हुनजे आॾो ताईं उहो हार श्रंगार ॾेखारे सघो थियूं मतिलबु त पहिरियों ओब ओ अभाए ओ या सदन पुट पुट जेके आहिनि सदन पंहिंजा अॻियनि मुड़ुसनि मां या हिन हाणोकी मुड़ुस मुंहिंजा मतिलबु अहिड़ा बि आहिनि मतिलबु त अॻु जा हुआ जंहिंखे चइबो आहे त असां वटि फलाणो अॻु जाओ आहे हुनजो या फलाणे जो त माना उहो अॻु में ॼाओ हिन माई पोइ हुनजो मुड़ुसु मरी वियो या तलाक ॾिनई आहे छा त पोइ वरी हिन शादी कई आहे हिन ॿिए मुड़ुस सां त हुनजो पुटु जेको असुलु माई जा पुट हुन अॻे मुड़ुस मां या हिन मुड़ुस मां उहे सभई जे उन सभिनी जा अॾो सिंगार ॾेखारे सघे थी हो अबनाए हिन या सदन मुड़ुसनि जा पुटु सन मुड़ुसनि जा पुटु माना हिन माई जा त पुटु कोन्हनि पर हुन अॻी माई सां अॻी ज़ाल हुनखे पुटु जेको हो त उहे या सदन ॿिन्ही जा पुट आहिनि उहे बि सदन पुट ई पुट थिया त इन करे उहो अबनाए बि हिन ऐं इखवानी हिन या हिननि औरतुनि जा भाइर जेके आहिनि ॿाहिरि सदन सॻा सॻा भाइर जेके आहिनि या सॻा या निगा पर उहे बि ॿाहिरि थिया उहे उन्हनि जे ॾाढो अखवानी हिन ऐं बनी अखवानी हिन या पुट जेके आहिनि सदनि भाइरुनि जा यानी भार थिया सदन जेके आहिनि से उहे उनजे ॾाढो औ बनी अहवाति हिन या सदन भाणे जा सदन भेनरुनि जा पुठ जेके आहिनि उन्हनि जे आॾो इहे पंहिंजो सिंगार ॾेखारे सघनि थियूं ओ निसा ए हिन या सदन औरतुनि जे आॾो सदन औरतुनि जे आॾो माना त मोमिन मुस्लमान औरतुनि जे आॾो उहो हार सिंगार मतिलबु पधिरो करे सघे थी औरतुनि जे आॾो पर हाणे छो काफ़रनि जे औरतुनि जे आॾो न जो काफ़र जे जी घरवारी वरी वञी चवंदी पंहिंजे मुड़ुस खे या माइटनि मिटनि खे त हू फलाणी ॾाढी ठाउकी फलाणी ॾाढी सुहिणी लॻी फलाणी हीअ पाए आई हीअ पाए पोइ हुनजे ख़्याल में वरी दिलि में वरी इहा ॻाल्हि थींदी इन करे पंहिंजे औरतुनि यानी मुस्लमान औरतुनि जा ॾाढो निसाहे हिन जी माना इहा थी मां मलखत ऐं मां नो हुन या सिंधियुनि जेके नौकिरियाणियूं आहिनि हुननि वटि बानियूं आहिनि बानियूं हुन में हूंदियूं हुयूं अविताबेन ग़ैर उल ज्वाल या उहे मर्द जेके हाणे मतिलबु त शवत जे वक़्त खां टिपी विया हलिया मथे या पोड़ाती आन हलिया मतिलबु त एतिरो जो हाणे हुनखे ख़्यालु कोन्हे या चइजे त हू पंहिंजो छा ॻाल्हि आहे मतिलबु नौकर आहे छा करणु पोड़ो आहे पोइ हुनजे आॾो जेके सिंगार कंहिं ख़ैरु आहे शर्दी अलाह ताला खां पुछो कंहिं त भला पोइ खसी जेके आहिनि माण्हू मतिलबु त खसी जंहिंखे कजे थो अॻे कैस्टेट कंदा हुआ ॿारनि खे स्लेव स्लेव्स खे कैस्टेट करे ॾींदा हुआ कैस्टेट खे बि शवात थिए थी दिलि में पोइ हज़रत आशा खां पुछनि भला उहो चए थो उहो उन में न आहे छो जो उहो उहो उनखे शवत आहे ज़हन में पोइ हाणे उहो करे नथो सघियो आहे ॿी ॻाल्हि आहे पर जेके खदला आहिनि इनखे बि हुकुम न आहे त औरतुनि जे विच में अचनि ऐं औरतुनि सां वरी भाकुर पाइनि ऐं औरतुनि सां वेही उथनि वेहनि ऐं छा हुनखे मतिलबु त जेकॾहिं अचणु ॾिजे थो असां वटि अचनि था वीचारा थदड़ा खदड़ियूं छा अचिबो आहे ख़ुदा ख़बर आहे त भले त अचनि थियूं पोइ हाणे मिड़ी ॻाइण ॿाइण ही उहे कनि थियूं पोइ हाणे अचणु ॾियनि न ॾियनि पर हुन सां वधीक हुजत न कजे छो जो उन्हनि जे मंझि मशहत थिए थी त इन करे औरतुनि सां न खपे त हुननि खे वेझो अचणु ॾिजे या तखलीअ में या मतिलबु नमूने सां में अवी तिफ़ लज़ीन लम यज़ू अला औरात निसा या उहे ॿार जिन खे अञा औरतुनि जे ओघर जी ख़बर न आहे यानी हुनखे ख़बर कोन्हे त का फलाणी शहवती ॻाल्हि थींदी आहे या हीअ थींदी आहे हूंदी आहे मतिलबु हिकिड़ो मासूमियत जो ज़मानो आहे पुछंदो केतिरो वक़्तु आहे उहो हिकिड़ो साल ॿ साल टे साल चारि साल पंज साल मतिलबु जेसिताईं हुनखे हाणे असांजी सोसाइटियूं अहिड़ियूं आहिनि जो माण्हू उबतियूं सुबतियूं फिल्मूं था ॾिसनि त टी वी ई त उते थिए ॿार खे हिकदमि ख़बर पइजी थी वञे त हीअ छा आहे हीअ छा न आहे पर पोइ मतिलबु त टिनि सालनि ताईं अॻु में माण्हू अचणु ॾींदा हुआ जेके परहेज़ कंदा हुआ उहे उन्हनि जे घरनि में बि माण्हू वञी सघंदो हुओ पंहिंजे टिनि सालनि जी उमिरि ताईं अलाह सलाह मूंखे ईरान वारे छोकिरा मुंहिंजा जेके आम आर्मी स्टाफ वारा उहे उबतियूं सुबतियूं ख़बर ॿुधाईंदो आहे <laughs> त चवंदो ऐं पंहिंजे माउ सां गॾिजी वियुसि वरी मूं चयो मूंखे पादर हिकिड़ो बहरहाल लम यज़हारू अला वला यज़रिब न बे हिन ऐं पंहिंजे पंहिंजा पेर न हणनि पेर न हणनि माना पेरनि में हुननि खे पाज़ेब चइबो आहे या छ छेर चइबी आहे या छा अहिड़ी क़िस्म न ॾिनी हू माण्हू पंहिंजो आहिनि चांदी जो या सोन जो जहिड़ो शाहूकार हूंदो माण्हू त वरी पाईंदी आहे पोइ वरी उन हलंदी त वरी चिणक चिणक चिणक चिणक त माण्हू खे ज़ोर करे जे हणिबो त ज़ोर सां चिणक थींदी त चिणक थींदी त माण्हू मुतवजो थींदो ऐं मर्द जेको आहे हुनजो तवजो ईंदो त वाह वाह वाह जो कमु लॻो पियो आहे त उहे पेर न हणनि अहिड़े नमूने सां जो हुननि जी पाज़ेब जेका आहे हुनजी छेर जेका आहे या छा चइबो आहे उहा जेका असां पधरी थिए त भई पायो वेठी आहे या हथनि में कंगण पाइबा आहिनि उहे कंगण खे वरी के हूंदा आहिनि पंहिंजा चिणक चिणक वारा या पंहिंजा जेके अॼुकल्ह जा इहे अचनि था चूड़ियूं जेके अचनि थियूं पंहिंजो हिकिड़ियूं त प्लास्टिक जूं हुजनि उहे वज़न कोन थियूं पर अॻे ईंदियूं हुयूं शीशे जूं या छा जूं त उहे ठड़क ठड़क कंदियूं हुयूं त पोइ उन सां बि हिकिड़ो माण्हू भले हिन ली इहो लाम मां लामी न न ज़ीनत त अहिड़ी अहिड़ी अहिड़े पेर न हणिजे जो उहा जेका पद खफ़ी मखफ़ी आहे ॻुझी आहे जेका ज़ीनत उहा पधरी थिए गुजी गुजी जेका मतिलबु त पेरनि में पाज़े पई आहे वग़ैरह जमी आहे ऐं तोब कयो अलाह ताला खां मतिलबु त अलाह ताला ॾांहुं वापसि मोटो अल ॾांहुं सभई जमी आहिनि सभई गॾिजी मोमिनून लाल लखुम तुफलोन हे मोमिनाओ तव्हां त तव्हां फलाह पायो तव्हां कामयाबु थियो प्रोग्रेस हासिलु करियो कामयाबु कामयाबी हासिलु करियो इहा ॻाल्हि ॼण हिकिड़ी आयत इहा थी वई हिन में घणा ई मसाला अची विया पर के असां कया के विसी विया हूंदा वनकुल आया मां हाणे हिते हिकिड़ो मिंट आहे मूंखे हुन में हिन ॾांहुं इशारो थो करियां पोइ वरी उहा ॻाल्हि कंदासूं आया मां मिन कुम वसाल ई न मिन इबाद कुम ओ कुम ऐं पंहिंजा जेके आया मां माना ऐं माना जंहिंजी जिनखे ज़ालूं कोन्हनि या जिन खे मुड़ुसु कोन्हनि उन्हनि खे यानी ॿई औरत ऐं मर्द जेके हींअर परणियल न आहिनि पोइ उहे कुंवारा आहिनि त उन्हनि खे शादी करायो जे उहे रनड़ थी विया आहिनि रनऊं थी वियूं आहिनि त हुननि जी शादी करायो या जेकर हुनखे तलाक थी वई आहे टिनी सिचुएशन्स में जेको मर्द या जेको औरत शादी खां यानी उनजी घर में ज़ाल न आहे ऐं हुन हू मुड़ुसु कोन्हेसि त हुननि खे शादी कयो अयाम आहे जो मतिलबु उला समर कंदी रहमत चए थो त इहो ॿई मर्द ऐं औरत जे लाइ आहे ऐं पंहिंजो ऐं ऐम जेको आहे सो हुनजो सिंगुलर आहे वाहिद आहे ऐं अयाम आहे उनजो प्लूरल आहे त माना जेको हींअर शादी न जीअं औरत न या मर्द नाहेसि उहो सभई इन में अची था वञनि हाणे असां हिते उन्हनि जी शादी करायो मतिलबु त अहिड़ा माण्हू न हुजनि छो जो जेकॾहिं माण्हुनि खे शादी न हूंदी वेठा गणती में पवंदा वेठा वझाईंदा ऐं औरत जी शादी न हूंदी थियल त ॿिया वेठा तकींदा पाण वेठी तकींदी ॿियनि केरु केरु अचे केरु वञे छा थिए छा न थिए त पोइ इन जी शादी कराए छॾियो जान चिटी पए बसि इहा ॼणु हिकिड़ो पंहिंजो असां मार्शल वग़ैरह जे ज़माने में सिंध में जॾहिं थियो ऐं ॿियो हिंदुनि जो जेको ज़ोर भरिजी हलियो हुन वक़्तु पीर साईं पंहिंजे जेके पघारा हुआ या पंहिंजा झंडे वारा हुआ या असांजा मखदूम साहब आहे सभिनी जो हुकुम कयो बाबा पंहिंजे औरतुनि खे परणाए छॾियो जेके बेवा थी विया आहिनि या जेके तलाक तलाक उन थींदी कोन हुई असां वटि पर मतिलबु जेका वांदी वेठी आहे या त हुनखे शादी कराए छॾियो मर्द जेको वांदो वेठो आहे हुनखे शादी परणाए छॾियो बसि इहे अहिड़े नमूने सां इहो कमु करे छॾियो त इएं छोजो इहो न आहे त पोइ भुसाई थिए थी भुसाई थियण जा खे ख़तमु करण लाइ इहे सुठा क़दम आहिनि अयो हल अनू लाल लखुम हे ईमान वारो तव्हां ताईं फलाह पायो तव्हांजी कामयाबी न तव्हांजी सोसाइटी भुछड़ाई माहे पवंदी हा उहा अनकियो अजाम आहे त पोइ हाणे इहा आयत पोइ अची वरी पढ़ंदासूं हाणे हिते वक़फ़ो था कयूं अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वाफ़तना वादना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीना नमत अलहम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين